50 languages. สอง Dos. Dues. สมาชิกครอบครัว La família. ปู่ ตา L'avi. ย่า ยาย L'àvia. ขาและเธอ ell y ella พ่อ el pare แม่ la mare เขาและเธอ ell y ella ลูกชาย el fill ลูกสาว la filla เขาและเธอ ell i ella พี่ชาย น้องชาย el germà พี่สาว น้องสาว la germana เขาและเธอ ell i ella ลุง อาน้าลุงกลาป้า อาน้าลาเตียเขาและเธอ เอเลีเอเลเราเป็นครอบครัวเดียวกัน Nosaltres som una família. ครอบครัวที่ไม่เล็ก La familia no es petita. ครอบครัวใหญ่ La familia es gran.